إذاعة البيان تقدم رابط وصابر يا همام وقرأ على الدنيا السلام هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام رابط وصابر يا همام وقرأ على الدنيا السلام هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام نعم الشهادة فانتشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شنو شنواندگان محترم گزارش اخباری دولت اسلامی در روز جمعه سنه 25 ماه شعبان 1436 هجری برای شما تقدیم کرد کرده می شود. گزارشمان را آغاز می کنیم با مهمترین رویدادهای امروزه ضربه دولت اسلامی به سوی لشکری صفوی و مسلحان رافزی در سمرا و هلاک گشتن دههای از آنها در منطقه شهر غربی بیجی و از بین بردن یک چند عدد از نقلیات حربی در ولایت صلاح الدین بر هدف قرار دادن زیستگاه لشکری رافزی و هلاک شدن یک چندی از آنها در ولایت جنوب هواپیمای تحالف صلیبی صفوی الله خارشان گرداند آنها را گلباران کردن بازار هوایجا را در ولایت صلاح و کشته شدن ده ها از مسلمان های عوام سراغاز از ولایت صلاح در یک عملیات پی در پی لشکری دولت اسلامی در جزیره سمر را که از طرف دولت اسلامی گذرانده شد بر سوی لشکری صفوی در نزد دیهه دمه سرسار که الله تعالی آسان گردان حجمش را مسلط شدن لشکری دولت اسلامی تا اینکه آنها را غرق کنند ولی الله الحمد و همچنین дар наздикии роҳи сариъ ҳуҷум барпо карда шуд бар лашкари сафавӣ ва мусаллаҳони рофизӣ бо аслиҳаҳои гуногун аз ҷиҳати сайлу самаро ки дар натиҷа ҳаллок карда шуд чор нафаре аз онҳо ва боқӣмонда ҷароҳатнок шуданд ва ҳангоме ки фирор кардан аз муқовамат кардан ду манзилро бомбаборон карда шуд ҳатто ин ки якчанде аз онҳо ҳалок шуданд дар ҳангоми фирор ва ҳамчунон мушоҳида мешуд ки нақлиёти ёрии таъҷилӣ جسد های هلاک شدگان را انتقال میداد و همچنین لشکر خلافت استداگری کردن برای پیشگیری کردن حمله هجوم آوری مسلحان رافیزی در جزیره را از سمت شهر هویج و بعد فیران نمودن دشمن داخل شد نقلیات حربی از نقلیات های مسلحان رافیزی به سوی خانه گذار شده و در نتیجه همه خانه ویران شده و کشته شد جمعی آن شخصانی که در آنجا بودند ҳангоми маъракаи давомнок дар ғарби шаҳри беҷӣ пайваста пайваста задухӯрдҳои шадиде ба вуқӯъ омад ва бо силоҳҳои гуногун ва ба таҳқиқ тавонистанд бо фазли аллоҳ лашкари хилофат ба оташ дароваранд се мошинаҳои ҷирофт ва яке аз мошинаҳои сабукра ва яке нақлиёти ҳарбӣ ва ҳамчунон сито аз лашкари сафавӣ ва мусаллаҳини иттиҳоди рофизӣ кушта шуд валиллаҳи лҳамд ва ҳамчунон таҷаммуи лашкари сафавӣ ва мусаллаҳини рофизиро кӯбида шуд бо гулӯлае аз мушакҳои ҳавин дар ғарби шаҳри беҷӣ وهدفي أنهم موفق بود ولله الحمد در ولایت جنوب با فضل الله توانستند لشکر خلافت تا که خراب کنند دو نقلیات حربی و همچنان از بین برند دو نقلیات حربی دیگر را که نوع نقلیات همیر می باشد در منطقه تلعمور عمور و المعامر البیجیه و زویبه بعد بر هدف قرار دادن با دستگاه ترکنده و سیلاهای متوسط و همچنین با ها ولله الحمد و همچنان بر هدف گرفته شد سربازخانه لشکر صفوی در منطقه الهیتاوین و ایسالت المع و در مخفی و همچنان در جای زیستگاه سربازانشان آنجایی که برای خود قرارگاه گرفته بودند لشکر لافیزی و همچنین مرتدین آنان را با گلوله از نمود هاوین و اینچنین با راکته محلی گلوله باران کردند که ضربه های هدفناکشان موفق بود از الله سبحانه و تعالی طلب می که دشمنان را آن ضربه ها تنگ گرداند و همچنان به قتل رسانیده شد پنج نفر از لشکر رافیزی و مجروح کرده شد شش نفر از آنها بعد از بر هدف قرار دادند و ماده های ترکنده در منطقه المحمودیه و بر تحقیق بازگردان لشکر خلافت آن تلاش موفقی که آنها داشتند برای داخل شدن در منطقه علمیه در عرب جبور و به الله حمد باشد که آنها موفقت ماندند و همچنان سه نفر از لشکر رافیزیان کشته شد و یکی از لشکرهای مرتدین در منطقه محمودیه و الرشید و همچنان از بین برده شد دو تا از نقلیات حربی آنها بعد از бар ҳадаф қарор додан бо моддаҳои тарканда валиллаҳи лҳамду валминна аммо дар вилояти киркук дар минтақаи алфатҳа яке аз танкҳои лашкари сафавиҳо бар оташ дароварда шуд баъд аз бар ҳадаф қарор додан бо ракетаи корнет валиллаҳи лҳамд ва ҳамчунон ҳавопаймои таҳаллуфи салибии сафавӣ аллохор гардонад онҳоро гулӯлаборон кард бозори алҳавиҷаро ки дар натиҷа кушта шуд панҷоҳ нафар аз мусулмонҳои мардуми авом ва даҳҳо ҷароҳатнок шуд аз мардуми авом ва дар вилояти диала лашкари хилофат бо се дастгоҳи тарканда тавонистанд бо фазли аллоҳ то ки тар конанд бурҷи интиқолдиҳандаи қувваи барқе ки бар минтақаҳои рофизиҳо нақл мешавад онро тар кунанд бо фазли аллоҳ ва ҳамчунон бо воситаи дастгоҳи тарканда тавонистанд таҷаммӯи лашкари сафавии рофизиро дар минтақаи саъдия битар конанд و در نتیجه آن برج ها و قصر و ایران تباه شد و هلاک شد آن شخصانی که در آنجا بودند و مجروح شد همچنین یک چندی از عدیدی آنها و همچنین مشاهده کرده میشد که نقلیات یاری تجلی با سرعت و تیزی به سوی آن مکان عملیات برپا شده برای انتقال دادن جسد هلاک شدگان و مجروح شدگان حرکت می کرد. аммо дар вилояти сайно лашкари хилофат бо фазли аллоҳ тавонистанд аз байн баранд яке аз нақлиёти ҳарбие ки навои ҳамер мебошад ки он тобеи лашкари аҳли риддат аст ва ин ҳангоме буд ки бо воситаи дастгоҳи тарканда он ҷоро тарконда шуд дар минтақаи алмасаид дар шаҳри ариш валиллаҳи лҳамд ва дар вилояти димашқ ин дафъаи дуввум аст ки баъд аз фатҳ шудани деҳаи ассована ҳавопаймоҳои таҳолуфи салибии нусайрӣ аллоҳхорашон гардонад гулӯй лаборон карданд اما در نتیجه کسی هلاک نشده است ولله الحمد ولایت فلوجه لشکری خلافت با فضل الله بر هدف قرار دادن سربازخانه‌های لشکری صفوی را در منطقه البسوده و در نزدیکی زرعجیجله در منطقه کرمه پایگاه مزرعه و جمعه فلوجه و هیکل سکینه که در این جاها قرار گرفته بودند لشکری صفوی با گلوله‌های هوای موشک‌های ساخت محلی از بر هدف قرار دادند و هدف آنها موفق بود از الله سبحانه و تعالی طلب میکنیم که بر بالای آن دشمنان این هدف موفق عذاب و تنگاور باشد اما در ولایت جزیره در دهه کشند خراب کرده شد نقلیات حربی نوع همیر که از آن مرتدین بیشملکه کرد بود و از این بعد از هدف قرار دادن با سلاحهای متوسط ولله الحمد اما در ولایت نینوا در کوه نیوران بر هدف قرار داده شد سربازخانه های مرتدین بیشمرکه با قنبله های هاوین و همچنان تیرانداز با طریق سنایپر یکی از مرتدین بیشمرکه را در کوه بعشقه به هلاکت رساند اما خبرها از لحاظ اعلامی از ولایت نینوا نشر کرده از اعلامی ولایت نینوا نوار مرعی را که با عنوان سال گذشت بعد از فتح چنانه که در نوار بیان شده است شجاعتمندی لشکر دولت اسلامی در وقت معرکه پیش از فتح موصل و خورسندی حبس بودگان بعد از آزاد شدنشان ولایت حلب نشر کرده از اعلامی ولایت حلب معرکه در اطراف ولایت حلب که بیان کرده است در آن زد و شدید بین لشکر خلافت و بین صحوات رده در دهه شیخ ریح ولایت ترابلس نشر کرده است اعلامی ولایت ترابلس نوار مر عراقی با نام معرکه ابی ابراهیم المصراتی الله شهادت آن را قبول گرداند بیان کرده است در آن زد های شدید با اسلحه های گوناگون بین لشکر خلافت و بین مرتدین فجر لیبیا اما در ولایت دمشق نشر کرده است اعلامی ولایت دمشق های بیان کرده است که در آن زد و های با اسلحه های ثقیله و سبک بین لشکر خلافت و بین حزب الله در کوه جوستیه و در ولایت فلوجه نشر کرده است اعلامی ولایت فلوجه های بعد از گلوله باران کردن هواپیماهای تحالف صلیبی صفوی الله آنها را خار کند بر مسجدها و خانه های عوام مسلمانان در شهر فلوجا ولایت کرکوک نشر کرده است اعلامی ولایت کرکوک نوای مرعی معلوم می شود از آن ختم کنندگان دفعه اول از آن شخصانی که بر دولت اسلامی نو پیوستند و همچنین نشر کرده است این ولایت رسم هایی را که بیانگر آن است که نتیجه خرابی هایی که بعد گلوله باران کردن هواپیماهای تحالف صلیبی صفوی الله آنها را خار گرداند بر بازار الحویجه چی نتیجه داده است بیان میکند و در انتهای گزارش اخباری ما بعضی از رویدادهای مهم امروزه را بیان نکنیم که عنوانش اینها است ضربه دولت اسلامی به سوی لشکری صفوی و مسلحان رافضی در سمرا و هلاک گشتن دههای از آنها در منطقه شهر غربی بیجی و از بین بردن یک چند از نقلیات حربی در ولایت صلاح الدین بر هدف قرار دادن زیستگاه لشکر رافضی و هلاک شدن یک چند از آنها در ولایت جنوب هواپیماهای تحالف صلیبی صفوی الله خار گرداند آنها را گلوله باران کرد بازار الحویج را در نتیجه کشته شد ده ها نفری از مسلمان های مردم عوام و سلام برادران خود را قبول فرمایید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بها الدين الجريح وتنجلي سجف الظلام إن الحياة هي الشهادة فاغتنمها يا همام بها الدين الجريح وتنجلي سجف الظلام رابط وصابر يا همام واقرأ على الدنيا السلام هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام رابط وصابر يا همام واقرأ على الدنيا السلام هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام يا حامل الرايات سودا قد علت فوق الركام شمخت بختم محمد طوبى لكم دار السلام طوبى لكم دار السلام نسمو براية أحمد علوا بها فوق الغمام متوحدين نرص أجناد الهدى نحو الأمام نسمو براية أحمد نعلو بها فوق الغمام متوحدين نرص أجناد الهدى نحو الأمام نسمو براية أحمد نعلو بها فوق الغمام متوحدين نرص أجناد الهدى نحو الأمام